Արցախի հերոս Մխիթար Ավշարյանի մարտական կենսագրությունը սկսվել է 1991-ին, երբ ընդգրկվել է Ստեփանակերտի իրենց փողոցի ինքնապաշտպանական ջոկատում։ Մասնակցել է Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու ինքնապաշտպանական մարտերին եւ Օմարի Լեռնանցից մինչեւ Հորադիզ ընթացող բոլոր մարտական գործողություններին։ Հարցազրույցներում Մխիթար Ավշարյանը առանձնակի ողջավորությամբ էր պատմում Շուշիի ազատագրման օպերացիայի մասին, նշում, որ դժվարությամբ, բայց կարողացել է ընդգրկվել այդ գործողություններին։ Ամեն մեկն էլ ուզել է գնալ ու մասնակցել Շուշիի կռվին։ Դա էտալոնի նման բան է եղել։ Ցանկացած մարտական գործողություն կատարելիս նույնիսկ պատերազմի թեժ պահին տանկում երգում էր հայրենասիրական երգեր, սիրելի երգը հայ ֆիդայիններն էր, ասում է նրա մարտական ընկեր Արթուր Վանյանը։ Երրորդ պատերազմից հետո չընկճվեց երկրի փրկությունը համախմբվածության միասնության մեջ էր տեսնում։ Լավատես հալա ինքը վեճի վախտեն կճվալել չի։ Այս վերջը կսենք հոզավատ մի առանձնակի խումբ նորից էլի մեզ հիներով հավաքի, մի հատ խումբ ստեղծենք, մի կետ վերցնենք, մենք էլի նորից սկսենք պահելը։ Ինձ ապաշմա կկյաս էլի զամբաճի հոցուն անեսասմա կողքս ասում քզնետ ամեն տեղեր կկյամ։ Առաջիններից էր, որ հիմնեց զրահատանկային ստորաբաժանում Արցախում։ Նրա մասին շատ բան կա պատմելու, ասում է Արթուր Վանյանը, ցավն ու ժամանակը խեղդում են։ Ադամի առաջին երկու գյուղ ալել, որից մեկը թուրքերը մեջին ինքը մինակ, ամառ օր մի հատ բոյեժելետ մինակ հաքին ու նա ցիլինդր դիած կախեն։ ԲՄՊ-ը մինակ մտավ այդ գյուղը ինքը կարելի ասած մինակ ազատագրավ։ Բարձրակարգ մասնագետեր ունեցած գիտելիքները, փորձն ու հմտությունները փոխանցում էր բոլորին։ Նոր մեթոդների կիրառմամբ կատարելագործում էր զրահատեխնիկայի օգտագործումը։ Ծանոթացել ենք 1993-ին, երբ Մխիթար Ավշարյանը զրահատանկային գումար հրատակի հրամանատարներ, պատմում է մարտական ընկեր Գրիգորի Գասպարյանը։ Օրինակելի էր ամեն ինչում, ասում է։ Մղթար օրտնված էր բարձր հրամանատարական ունակություններով եւ բոլոր մարտական խնդիրները, որոնք որ առաջադրվում էին զրահատանկային գումարտակին, կատարում էր հայլուն բարձր վարպետությամբ եւ քիչ կորուստներով։ Գերազանց ղեկավարում էր իրեն վստահված ստորաբաժանումը, լինելով լավ հրամանատար, նաեւ լավ ընկեր էր, լավ հայր, լավ ղեկավար, ծանր էր տանում մարտական ընկերների կորուստը, Մխիթար Ավշարյանի ավանդը մեծ է բանակաշինության գործում, ասում է մարտական ընկեր Վարդան Բալայանը։ Արցախյան առաջին պատերազմում երկու հարևան պաշտպանական շրջաների տանկային գումարտակի հրամանատարներն են եղել հավասար կռվել ճշնամու դեմ կողք կողքի։ Պատերազմից հետո հաշարունակել է իր գործունեությունը, իր հայրենասիրությունը դրսևորել բանակաշինության գործընթացում եւ միշտ էլ որպես անձ դրսևորել է իրեն որպես հայրենասեր, որպես նորյալ հայ որպես նվիրել Արցախցի իր հողին, իր հայրենիքին։ Ավշարյաններն Արցախի այն հատուկ ընտանիքներից են, որ ամբողջ տոհմով ծառայել ու շարունակում են ծառայել հայրենիքին։ Դա անժխտելի փաստ է, ասում է ընտանիքի ընկեր Նորեկ Գասպարյանը։ Անասելի ցավն ու սերտում կուտակվածը դժվարանում է բարերով փոխանցել։ Ես կորցրեցի լավագույն ընկերներիցս եւս մեկին։ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Մխիթար Ավշարյանը ապարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի իշխանշաններով Շուշիի ազատագրման համար Անդրանիկ Օզանյան ծովակալ Իսակով մեդալներով, նաեւ Մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիներին հուշամեդալով Մարգարիտ Աղուշունց Արցախ լրատվական